السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث السادس والأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعه فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود أخرجه البخاري ومسلم في حديث يا أربعين ستة بعد tutataja حديث ذا أحكام الحج kwenye يسمى تعلمك لفقه العبادة قبل فعلها يزيدك في أجرك يعني يونيش مهم وكسوما نمنا كفاني عبادة itakuongezea ujira yani mwanamke vile vile ni kama mwanamume kwenye masala ya kusoma yafaa awe na ilmu ya ile ibada anayokwenda kuifanya hususan ahkamul hajj ahkamul hajj kwa sababu wengi wanalemewa na hizi ahkamu kwa hivyo ni muhimu kwa mwanamke na mwanamume kufuatilia masala haya na kuwa na fiqhi ya kuweza kutekeleza haji na umra sawa ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت أسمى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنه ضباعة ni لكن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب kwa hivyo itakuwa ni binti ammi ya mtume sallallahu Dubaa ni binti ammi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu babake ni Az-Zubair ibn abdul muttalib na babake mtume ni Abdullah ibn abdul muttalib kwa hivyo mtume alayhi salatu wasallam aliingia kwa binti ammi yake na alikuwa ameolewa na al-Miqdad ibn Amr ibn Tha'labah الكندي رضي الله عنه أمباي معروف مقداد من الأسود لا أتشنغاه حديثي إمام بخاري أميتاجا كوني باب النكاح كتاب النكاح حديثي نزمزي أمام بويا حج لكن إمام بخاري أميتاجا كوني كتاب النكاح حكو يتاجا كوني كتاب الحج na hii inaonyesha namna gani Imam Bukhari fiqh yake anavyostadil ya hali ya juu rahimahullah rahmatan wasi'a na malengo ulama asema kuileta kwenye kitabu nikah ni alikuwa Bukhari anastadili kuonesha kwamba kafaa kwenye ndoa si ana saba kafaa kwenye ndoa si ana saba kwa hivyo tukitaka kuangalia kufu ya ndoa si lazima nasaba tusiangalie nasaba bidalil Bubaa binti Zubair ni Qurashi ni Qurashi ameolewa na Miqdad bin al-Asad alikuwa ni maula akawa tahur alikuwa ni maula ni mtumwa akawa tahur akawa ni maula min al-mawali akamuoa mwanamke Qurashi kamuoa mwanamke Qurashia ulama sema kwenye sharhi hadith hii dalili kuonesha kwamba kwenye kuangalia kufu kwenye ndoa سنة سابة سنة سابة على الصحيح من أقل كويفو أويزا منامك كي شريفو وكي قريشي كولو نمتوم بيكو أما كبيرا يكن شيني ولا مانع في هذا كما هم صحابة وإلو تكوفو وميوانا نامك وكي قرشية ضباعة نايمون الكوني مولى أصلا لذلك الراجح من أقوال العلماء كوسو مسألة كفاءة كوسو نكاح نهذي أن الكفاءة في النكاح أمران وكتاك تزام كوفو كوني نكاح نمام مويلي بكيك الدين والعفة الدين أنجلي الدين يا مومن الدين يا مك ولا تقوقوانا دين إزاؤن ساساوا هو نمسمامو نهو نمسمامو سيا هو مبتدعة هو سنة أه أو منامك سنية منامو مبتدع بال la hii si sawa kuozesha watu namna hii makosa hawa hawalingani si kufu kisheria kwa hivyo kufu kwanza inaangaliwa ni ad-din jambo la pili ni al-iffa haya mambo mawili kwenye nikah yushtaratu al-kafaa ni lazima kupatikane kutoshana huyu ni afif yani amejiziwia hafanyi fahisha ndo afif haiwezekani mwanamume hasharati ametembea na kila mwanamke ati sasa muozesha mwanamke amejihifadhi hajawahi guswa na mwanamume la hadha ma laysa kafaa hii ni kudhulumiana si kafaa hii sio kafaa na haiwezekani mwanamke kiguna njia kiguna njia pita kwa mwanamume huyo kwa ule thumma baada dhalik auzeshe mwanamume salih rajul salih la hii pia si kafaa kwa hivyo ni lazima katika nikah kafaa zinazohimizwa kisheria ni mambo mawili ad-din wal-ifa ndio maana bukhari kaitaja kwenye kitabu an-nikah ama masala ya urembo sasa na mali na mengineo hayo mambo si ya msingi si ya msingi lakini ya msingi ya msingi zaidi ni ad-din wal-ifa wazi hii ndio inavyotakikana kisheria sasa bubaa radhiallahu anha alitaka kwenda haji kuhiji mtume alayhi salatu wasalam akamwambia la'allaki turidu alhajja la'allaki aradti alhajja mimi naona wewe kana kwamba wataka kwenda haji safari hii eh umeazimia kwenda haji safari hii qalat dhubaa akamjibu mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia wallahi la ajiduni illa waj'a yani nataka lakini mimi najiona niko wajia yani maridha maridha ndo maana wajia lidhalika kwenye riwaya nyingine inasema shakia shakia inni shakia mimi nashtakia yani naumwa naumwa kwa hivyo ni kweli alikuwa nataka kwenda haji lakini mimi naona rasulullah sitoweza naumwa naona haitowezekana tena sasa mtume akampa hila akampa mbinu akamwambia faqala laha huji hilo jambo la khair jambo zuri kuuma uma kidogo inshallah stahamili huji wewe endelea ingia kwenye haji fanya haji yako lakini washtariti jiwekee sharti pindi unapohirimia haji weka sharti kabisa yani ikawa itamalizika kwa salama haya kama haikumalizika basi ile sharti itakutetea akamwambia sharti yenyewe ni hili aseme nini pindi unaponuia umra ama haji pindi unaponuia haji sema Allahumma mahilli haithu habasatni kwa hivyo al-asl haj mimi ni haja lakini akamwambia mwambie Mola wako mahili kuwa halali kwangu haithu habasatni ni pindi nitakapolemewa yani maradhi yakinizumbua hata kama haja haijaisha wakati wote nikilemewa na maradhi mimi nitakuwa halali washartiza hiyo mapema ha washartiza hiyo mapema lidhalik ikitokea kweli mathalan safari ikakatika ghafla ndege hakuna kama safari za kisasa ambia khalas shakaza na pengine ni yaumu arafa naweza kukosa shtafan lakini madamu ulisharitizwa ulisharitiza kwamba lau nitafungika nitahalalika pale pale pale pale wakuwa halal watahalal kwa umra yako thumma utakuja mwakani wazi hii ndio faida ya sharti na mbele kwenye fawaid za hadithi nitaelezea kwa nini mtume alimwambia hivi kwa faida gani kwa hivyo akamfundisha ukiwa wahisi ile haji yako washukushuku huenda usimalize wewe kasharti mapema pindi unapohirimia unaponuia haji yako sema labbaika hajja au kama ni umra hivyo thumma utasema fa in habasani habis kwa lafzi nyingine hadith fa in habasani habis famahilluha famahilluha haifu habasatni nikifungika na jambo lolote basi hapo hapo mimi nitakuwa halali na nitatahalal na ile haji yangu ukifanya hivyo alafu ikatokea kweli ukafungika basi itakuwa ile sharti itakusaidia ndio akamwambia Dhubaa asiwache kwenda haji lakini afanye hivyo wakana tahta al-miqdad ibn al-wasi' alikuwa ni ameolewa tahta yani ameolewa mume wake ni al-miqdad ibn amr ibn sa'laba al-aswad al-kindi radiyallahu anhu wa warda ndio hadithi ilivyo kwa hivyo yaonesha umuhimu wa kushartiza pindi unaponuia haji ama umra ukahisi kana kwamba huenda safari ikavunjika hii siamini basi mapema wewe shartiza sema labbaika umra au labbaika hajjan kisha utasema allahumma mahilli haitha habasatni au sema fa in habasani habis famahilluni au famahilluha haitha habasatni au haitha habasani kama mwanamume kama mwanamke haitha habasatni في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل الحديث دليل على استحباب الاشتراط عند الإحرام الحديث دليل إي حديث دليل على استحباب الاشتراط kuonesha kwamba yapendekezwa kushartiza pindi unaponuia haji inda al-ihram pindi unaponuia haji au umra inapendekezwa kushartiza kwa nani liman khafa au liman kana khaifan kwa yule anayeogopea ile amali yake an yahbisa an yuhbasa afungike an tamami nusuk na kutoimaliza ile ibada yake ukachelea ukafanya kusikia fununu kwamba kutapatikanwa na delay ya safari au ndege hakuna kuna uhaba wa ndege au safari imekatika marudishwa wa ghairi dhalik ukihisi kitu kama hiko basi mapema pindi unapohirimia wewe shartiza waweza kuianza safari kisha usimalize msiruhusiwe kuingia nchini ambaye mrudi sasa na yeye ushahirimia kwa hivyo lao ungalikuwa umeweka hii sharti basi mambo mazuri takuwa hauna neno lakini kama sharti haukuweka ikatokea ukafungika taeleza mbele la kufanya mvipi na faida ya sharti nini kwa hivyo al-asl yajuz kusharitiza ibtidaan usharitize ukihisi kana kwamba e, safari yako ya haji huenda ikafungika au ukafungika njiani bimaradhin kwa maradhi kitakachokufunga pengine za kwa maradhi au ghairihi au sababu nyingine yote ambayo kwenye kukata safari sababu nyingine yote ambao inakata safari na hii masala ni khilafia baadhi ulama wamepinga ishtirak baadhi ulama wamepinga kushartiza lakini jumhurul ulama wanaona ni jaiz kwa sababu hadithi iko wazi tume alayhi salatu wasalam amwambia bubaa hujji huji washtariti na alikuwa hajahirimia kwa hivyo hadithi iko wazi kwenye masala kwamba mtu akihisi unyonge kwenye safari aona kama atagonjeka au akahisi safari haitaendelea ya juz akihirimia haji ama umra ashartize kwamba uhalali wake ni pindi atakapofungika akifungika tu awe halali kabisa faida ya pili ya hadithi ni kwamba ni nini faida ya hii sharti ma faida hadhi shart nini faida hii shart sikiliza wa faidatul ishtirat faida wewe kuweka sharti kwamba lao nitakuja kufungika basi hapo hapo nitakuwa halali ukashartiza hilo faida yake ni kwamba annal muhrima yule aliyohirimia قد يريد أن يتحلل من الحج أو العمرة huenda akapata udhuru akafungika akabidi awe halali sasa maradhi safari imekatika hawezi tena kufika maka chochote kikimtokea huenda akahitajia kutahallal sasa sababu hawezi tena kukamilisha ile nusu yake haji ya umra idha hasala lahu mani ikifikiwa na kiziwizi chochote kilichomziwia hata ukiziwilika kwa huwezi tena kuingia maka tabidi utahallal utakaje ihram na huko maka tabidi utahallal sasa ukitahallal duna an yajiba alayhi fidya au qada duna an yajiba alayhi fidya sasa madamu uliweka sharti utatahallal alafu hautotozwa fidia الأصل ukivunja safari yako ya umra ama ya haji nataka kutahallal al-asl lazima utoe kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi mpaka uchinje hadi fa in uhsirtum mukifungika mkahamwezi tena kukamilisha safari ya haji eh hamwezi tena kukamilisha kimekuja kitu kimewakata na safari mkafungika famastaysara min al-hadi chinja hadi alafu tahallal kwa hivyo al ni utahalal lakini uchinje hadi kwa sababu fidi ya nini ya ile kutahalal lakini madamu ulisharitiza ukasema kitambo kwamba lao nitakuja kukwama basi hapo ndio uhalali wangu ile sharti itakuokoa na fidia ile sharti itakuokoa na fidia na wala hautotozwa fidia jambo la pili sharti litakuokoa ni qadha kulipa hauta hatuko mwenye kuilipa mwakani ukija utaanza nyingine mpya unaona faida ya sharti yenda faida ya sharti kwa sababu ukishakuhirimia umra au kahirimia haji ni lazima uikamilishe mpaka mwisho Allah subhanahu wa ta'ala sema nini wa atimul hajj wal umrata lillah lazima uikamilishe uikamilishe kama Qur'an inasema lakini ikiwa utatahallal kwa dharura umefungika kwa ugonjwa umefungika safari imevunjika na ushanuia basi sharia ni utahallal alafu uje mwakani uilipe uiendeleze ile umra yako ama haji yako hiyo ndio sharia na ukitahallal utatahallal kwa fidia utachinja mnyama alafu utahallal wazi hadha al-asl kwa hivyo ambaye hakushartiza pindi anaponuia hakushartiza akafungika na safari hakuimaliza ya haji ama ya umra wajibu wake ni kufanya nini ni kutinda hayawani akatahalal alafu ile itabakia ndeni qadha aje mwakani ailipe au kama ni umra aje safari nyingine alipe lakini madamu ulishartiza haya mambo mawili hautakulazimu kwa hivyo itakuwa fidia si lazima utoe wala mwakani si lazima kuja kuilipa utaianza nyingine tu wadhi ghairu wadhi هذا هو لذلك faida ya fidia ni kwamba faida ya sharti ni kwamba inasaidia kwenye upande huo kutahallal itakuwa hudaiwi mnyama kuchinja hadi wala chochote kwa sababu ishtarat sasa kwa mfano hukushartiza kama hukushartiza lolote wajibu wako nini kufanya hivyo utachinja hawani fidia alafu utatahallal na uvae nguo zako za kawaida utoe ihram alafu urudi kwenu alafu mwakani uja uiendeleze ile ile ihram yako ile umra yako ile iliyovunjika au haji yako ndio mtume sallam alipotoku alipokuja umra alipokuja umra fi fath makkah mwaka wa 6 akaja umra ikatokea sulhu al-hudaybiyah sio akaambiwa rudi uje baadaye alayhi akatahallal akaamrisha masahaba wanyoe wachinje wala beba eh akashangaa watu masahaba wanahama wamba la tutahallal akaita mnyoaji akamnyoa yeye na watoto akanyoa akatahallal akarudi mwaka wa nane umratul qadha akaja kailipa ile umra yake hata jina yaitwa umratul qadha umrat al hakuanzisha umra nyingine ile ile kuja kuilipa kwa sababu gani hakushartiza hakukuwa mtu aliyoshartiza kipindi kile ndio ikaitwa umratul qadha lakini akamlekeza huyu mama ashartize alipomwona mgonjwa na nini na nini akama basi sikiliza wewe hirimia haji yako alafu weka sharti fa in habasani habis famahilli haythu habasani au habasatni kama mwanamke au خلاص ikitokea la kutokea utakuwa haukulazimika na hayo mambo ya fidia au qadha na ukija utakuwa umekuja kwa ibada nyingine kivyake kando ambayo ni itmam na ile nusu yako ni kuianza tena lidhalik hii ndio faida sasa hii sharti manaweza kuleza hii sharti faida yake nini faida yake basi ni hayo mambo mawili tatu katika fawaid za hadith wa fihi wa fihi anna almuhsara aliyefungika na safari ya haji hakuweza kuikamilisha au umra na shanuia ihsar ni wewe ushanuia haji au umra alafu safari ikaja kakatika kwa dharura zake sababu yoyote eh huu huitwa muhsar aliyofungika anna almuhsara yule aliyofungika na safari hii ya ibada ya haji na umra yahillu haythu yuhbas atahalalika pale alipofungika akisha kuambiwa sasa safari kwisha imevunjika marudini zenu nchi yenu aka ana yaqeen sasa warudishwa zao hapo safari ishavunjika sasa yeye ni muhsar mbio anuie kutahallal pale pale avunje ihramu yake na arudi zake nyumbani ikiwa hakuweka sharti itabidi sasa achinje hadi eh atume pesa maka achinjiwe mnyama atahallal atahallal ile fidia wazi atakuja kulipa hayo kama ameweka sharti basi kama ameweka sharti basi ataafuka na hiyo gharama ya fidia alafu mwakani akirudi mwakani akirudi kama hakushartiza atakuja kuilipa atanuia qadha ya ile umra yake ama haji na lau kama alishartiza basi atakuwa anakuja kufanya nyingine na ile ishaenda zake na ile ishaharibika wazi kwa hiyo hiyo ndio faida ya kuweka sharti na hii ndio hukumu ya mtu muhsar kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema fa in uhsirtum famastaysara min alhadi mkifungika na kuendeleza safari yenu ya haji ama ya umra ikawa haiwezekani tena kuendelea famastaysara min hachinjeni hadi alafu mutahallal hii ndio inavyotakikana kisheria huwa kuna fidia na hii fidia ni lazima ichinjwe maka usije ukachinja hapa kwako ala khata yuzbah fi makkah wa yuwazza fi alharam kwa hiyo utatumana pesa kule mtu akufanyie tuma wakala zile wakalati zake za hukuma alhamdulillah ziko walipa thumma yafalun laki alafu utatahallal thumma mwaka kama ni haji mwakani utakuja kuilipa au kama ni umra utafunga safari nyingine utakuja kuilipa ikiwa wewe haukuweka hii sharti alilotuambia mtume alayhi salat wassalam na kwa hivyo hii hadithi yaonesha masala muhimu ni kwamba hukumu ya ihsar muhsar afanye nini atahalal na afanye fidia hadithi vile vile imeonyesha hukumu shtirat kushartiza kwenye ihram kwamba jambo la lafaa na mtu akitaka kufanya yajuzu afanye mtu akitaka kufanya yajuzu afanye hata kama ile safari huiogopei mathalan safari hakuna tashwishi al-asl wasafiri kwa amani warudi kwa amani wataka kushartiza pia shartiza si lazima uogopee si lazima ujiogopee kuvunjika kwa safari ikiwa hofu ya kuvunjika kwa safari iko au haiko yajuzu wewe kushartiza yajuzu wewe kuweka sharti hii ala rajih min aqwal alulama hadithi inayofuata ya 47 asema liyakun liyakun akbaru hammika at-tawaf bil bait liyakun akbaru hammika at-tawaf bil bait hamu yako we mwanamke iwe ni kutufu ukienda haji ama umra hamu yako uwe ni kutufu kwenye nyumba la dawaran fil aswaq sio kuzunguka masokoni mtu sokoni haenda lakini sio saa zote kama mtu hatoki masokoni na yuko kwenye ibada tafuta hiki tafuta kile kapoteza wakati mwingi ana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala okay Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bayt umira nasu wameamrishwa watu an yakuna akhiru ahdihim bilbait iwe mwisho wa ibada yao ya haji au umra wamalizi mwisho ya ibada yao ya haji wamalizikie kwenye tawafu bilbait kwa hivyo wafanya haji nusuki yako ya haji yoyote ikiwa ni tamattu ikiwa qiran ikiwa ni mufrid umeamrishwa amali yako ya haji ya mwisho iwe ni kutufu al-Kaaba yani tawafu gani tawafu alwada tawaf wadaa illa asema annahu khuffifa anil mar'ati al-haid isipokuwa amekhafifishiwa jambo la tawafu wadaa amekhafifishiwa mwanamke mwenye hedhi au nifasi na nifas na hedhi hukumu zake sawa sawa kwa hiyo mwanamke ikianza kuzaa na nifasi haambiwi akatufu tawafu alwadaa au amepata haid haambiwi akatufu tawafu alwadaa amekhafifishiwa mwanamke hilo waliobakia wote mwanamke ambaye hana hedhi na mwanamume wote wameamrishwa lazima amali yao ya haji wamalize kwa tawafu الوداع ومليزك وطواف الوداع رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم قوله البسيما أمر الناس وميامريش وواتش واتش وميامريش ونان يعني نمتومي نمتومي عليه الصلاة والسلام دولة وامريشة na amri maana yake ni kwa hivyo hii ni amri ya lazima tume alayhi salatu والسلام ametuamrisha sisi an yakuna akhir ahdihim ay akhir amalihim ahdihim yani amalihim au nusukihim mwisho wa amali zao za haji mwisho wa amali zao za haji iwe nini wamalizie na nyumba ya alkaaba yani tawaf ndo maana ikaitwa tawaful wadaa tawafu ya kuaga waaga wenda zako kabla ya kusafiri warudi wazunguka mara saba wasali rak'atain kwenye maqam alafu enda zako hiyo huitwa tawaful wadaa na haina ihram utafanya tawafu kwa kanzu yako na kofia yako na hakuna mavazi ya ihram kwa sababu shamaliza nusu ni kutufu tawaful wadaa alafu ni kadri ya kwenda nyumbani kutukua mizigo kujiandaa kutoka ufai tena kukaa ukisha kufanya wadaa ushawaga tawaful wada kinachokuta unachotakiwa ni kutoka kwenda nyumbani kutukua jamaa zako kuaga kama wale kuna wengine watabakia wewe waage utukue mkoba wako uelekee safari faite na kukaa baada ya wada lakini ukakaa ukakaa akasema ah nitakwenda baadaye madamu ushafanya tawaful wada baadaye ukitoka lazima ufanye tena wazi kwa mfano amefanya tawafu dhuhuri mmetufu tawafu alwada kisha akasema ah, acha mpumzike ninachoka nitatoka usiku baada ya isha ndo nitasafiri ikifika isha kabla ya kutoka lazima afanye tena wada kwa sababu ile ya kwanza ashaivunja hakutoka pale pale alichelewa kwa hivyo lazima afanye tena wada alafu atoke hii ndio muhimu ufahamu kwenye masala haya kwa sababu wengi wengi saa hii wanaharibu tawafu alwada kwa ujinga maana tutasema ni ujinga ni ujinga na wengine ni wakaidi si wajinga kilo kimwambia kitu kwenye haja oh hii mambo khilafia khilafia eh subhanallah wao wamekuja kufanya amali ya haji au kuja kutafuta khilafu wao wamepewa fatwa na mtu anayemwamini amekuelekeza mtu anayeaminika kisheria sio watu tu wa, wa, wa kupapia mambo eh sisi huku utashangaa utamkuta mtu ni mutawif mutawif yeye ni ajenti ya kupeleka watu mzee kuwa mufti ufundisha watu haji inna lillahi inna ilaihi raji hadhihi tamma hakusoma kwa kwa tajulikane ta akwamba mimi nilikwenda mara nyingi na mmoja mjinga subhanallah haya maneno nimemmsikia mtu mjinga sijaona mjinga kama yeye yani kama kuna watu wajinga nilopishana nao huyu huyu nafikiri amevunja rekodi azungumza msikitini mbele za watu awaambia hii haji msioni ni kusoma zitabuni tu bwana muhimu ni ule kwenda una tajriba umekwenda mara ya kwanza mara pili mara tatu mara nne wewe umeze kuwa mjuzi kwa nini kwa sababu asema hasikiza zisa za juha juha kalulu ama wana mambo ya kijuha haya ati siku moja Imam Shafi alikwenda kutufu lakini wainga ndo walivao wengi ndio waliwa siku zote mtu kwa watu wajinga wa usinanga mambo Imam Shafi achamkwenda kutufu akatufu makosa alipotufu makosa kuna bwana katika ile tawafa akamsimamisha akamsimamisha Imam Shafi akamwambia mbona watufu makosa wewe kusoma kitabu cha risala cha Imam Shafi hujakisoma Imam Shafi akamwambia ndiye mimi mimi ndo Imam Shafi mwenyewe sawa sawa na ametufu makosa ndo akasema ah kweli kumbe hii haji haitoshi kusoma kwenye kitabu mpaka ndio ukasomeshwa kwa kitendo yani huambia watu yani hata kama mimi muinga msiogope kusoma kwangu madamu mimi henda sana kule unshakuwa muyuzi Imam Shafi jamaa ashumre kutufu aoneshwe na mtu ami hakusoma amoneshe Imam Shafi tawafu kwa sababu yeye kwenda sana sasa tushangae na nani na hiki kiso mshangae na yeye huwa alizungumzia huyu ndo ndo, ndo, ndo msiba huyu anaozungumza ndo msiba mkubwa lakini nimeona watu wainga pale msikitini hata ni wahadai hadai ni watoe ni wadanganye danganye kuna huku yake yamwendee ha mifano yako wallah na huu ni mtu pengine kila mwaka henda peleka watu sasa kwa vile yeye peleka watu ashafikwa na ujub kwamba ah, mimi sasa naweza kufutu ndo mara kuna watu hawafanyishi tawaful wada wachukuliwa wanapelekwa majida molo wakapelekwa Taif wakapelekwa wapi wakarukishwa tawaful wada au waambiwa twendeni takuja kufanya baadaye hadha min aljahl bila shaki hii kuonesha mtu hafahamu haya masai kwa hivyo muwe macho sio kila anayesafiri na watu kupeleka watu mkaona ni muyuzi intabihu mmemwona mtu kwenye umra kwenye masaa amaliza tawafu ametukua makasi ile madogo kukata masharubu mtu ashamaliza kufanya sa'i mkata nyele amemshika kishungi hapa amemkata kidogo amekishika kishogo amekata kidogo na utosi kidogo mabanda zako ashakata nyele ashakuwa halal sasa ashakuwa halal vipi na kichwa kina nyele inja ameshikwa nta tunamwangalia hivi anshikwa nyele mbili tatu anitolewa hapa na hapa kidogo na inna lillahi inna ilaihi raji'un wallahi hadi msiba na ana jur'a ana jura haogopi ashamwambia na nyele wewe ukimuona ule mtu uweze amini kama toka umra manyele ya njia sasa nkata nyele vipi huyo intabihu hizi amali za ndo mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia nini khudhu anni tukueni kwangu mimi manasikakum msitukue kwingine maana yake msitukue kwa mwingine khudhu anni manasikakum tukueni mambo ya haji kwangu mimi kwa sababu alijua kutakuja watu wainga kama hawa wapotoshe watu sasa na wewe nakwambia tukua mambo ya haji na umra kwa mtumi wako na kama yeye hayuko ziko hadithi zake hivi ndo mtu anavyofanya في هذا الحديث فوائد في حديث كنا فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على وجوب طواف الوداع للحاج غير المكي hadithi ni dalili kuonesha tawaful wadani wajib kwa yule wale kwenda haji ambaye si katika mkazi wa maka si katika mkazi haishi maka yule ambaye haishi maka akienda haji hafai kutoka mpaka afanye tawaf alwada kama waishi maka ndo pale pale wewe una ikama yako waishi pale maka basi usifanye wada umekwenda kufanya kazi wewe ni mukim wafanya kazi pale pale maka hauhitaji wadaa wadaa ya nini wewe ni mukim pale waishi pale eh lakini tawaful wadaa ni ya mtu anaishi Jidda anaishi Taif anaishi Madina anaishi Riyadh wale wanaishi nje ya maka wote tunaishi sisi huku kwetu tunakoishi sote tukenda haji ni wajib tufanye tawaful wadaa kwa sababu hatuishi maka kwa hiyo ndio faida ya hadithi hadithu dalilun ala wujubi tawafil wadaa lilhaj غير المكي إذا فرغ من مناسك الحج akimaliza ibada zake zote za haji ushamaliza mwisho wataka kusafiri kwenda zako kabla ya kusafiri utakwenda utatufu tawafu alwadaa alafu ende zake isipokuwa akiwa na hedhi na mke basi huyo atasamehewa tawafu alwadaa itaanguka kwake pili faida ya pili wafihi anna tawaf alwada' yajibu an yakuna akhira shay'in tawaful wada ni lazima iwe ndo amali yake ya mwisho kuaga nyumba iwe ya mwisho fala yasihhu tawdi'u albayti haifai kuiwaga tawaful wada kuiwaga nyumba ya alkaaba kabla intihai nusuk kabla hujamaliza nusuk hujamaliza wafanya tawaful wada yani kwa mfano ametoka ametoka rami jimar pale mina yaumun nahr ashamaliza kufukurusha mawe wazi akachinja au akanyoa akasema wacha nikafanye tawafu alwada eh, tawafu alifadha ambao ni nguzo ya haji akaenda akafanya tawafu alifadha akimaliza ah wacha mpige na wada kabisa alafu mpige sa'i nende zangu sirudi tena maka hadha la yajuz ni kwanza ufanye sa'i ni kwanza ufanye nini sa'i baada ya sa'i wataka kusafiri kama bado uko maka tulia kuna kufanya wada wataka kwenda zako sasa manake wewe warudi mina kulala zile ayamu tashriq sasa haji shamalizika bado bado kuna zile ayamu tashriq mina hujaenda kulala ambazo ni wajibu kalale mina kwa hivyo hufai kutanguliza wacha mpige wadaa kabisa alafu mtakuwa sina wadaa mkupumzika la ni lazima tawafu wada iwe ndo kitu cha mwisho baada kutufu tawafu wada kushika begi na kwenda zako na lau utakaa tena maka baada ya muda itavunjika ile tawafu wada itabidi urudi ufanye wada tena pindi unaposafiri ikiwa umekaa muda mwingi kipindi kinachoruhusiwa ni dakika ngapi kipindi ngapi kiadata ni utambo kutoka msikitini kuja nyumbani kufunga begi kuchukua watu wako na kutoka na kwenda stage hiyo ni wakati waeleweka sio useme ah wacha mpumzike nilale inshallah baada lisha yako ndo nitakwenda la itavunjika ile tawafu yako na ukitaka kutoka sasa itabidi ufanye wadaa tena kwa hivyo kitu muhimu ni ile tawafu alwadaa iwe ndo jambo la mwisho la amali yako ya haji tatu katika fawaid wafihi anna tawaf alwadaa yasqutu anil haidh hadithi yaonesha kwamba tawaful wada amesamehewa mwenye hedhi mwanamke akimaliza kufanya tawaful ifadha haidhi imemtoka atakwenda kufanya sa'i sa'i si lazima tahara atakwenda atafanya sa'i yake akimaliza baada ya siku ayamu tashriq watu wanasafiri warudi zao na Madina wajazao waje waja huku kwao yeye haidha haijamalizika hatumwambii angojee atahirike mpaka wadaa afanye wadaa la msafara tayari afuate twende zake ende zake na tawafu alwadaa tutamwambia kwako wewe imeanguka sheria imekusamehe kwa sababu una hedhi lakini ikiwa kabla ya kutufu tawafu alwadaa ametahirika ametahirika na hedhi hapa tutamlazimisha aoge akatufu tawafu alwadaa kisha ndo atoke hivi ndivyo anavyosema أهل العلم والفتوى واضح ويبتهم وانغاليا سفاري ميوديا بعد يني حاي بس أتسمهيهم أتكون ذاك بلا تواف الوداع لكني كما يوسفيري وسيك بعد العشاء عند سفرياك بعد العصر أم طهارة أو مغرب أم طهارة مغرب أم طهارة تتمم بيا توكا عند أوتيلي كاوغي حدث وكما لزا كوندوش حدث urudi utufu tawafu wada alafu ndo utoke hivi ndio sawa sawa rabi'an katika faida za hadithi ya nne وفيه أن طواف الوداع لا يشرع لأهل مكة طواف الوداع haikuwekewa watu wanaoishi maka tawafu alwada hakuwekewa haid hakuwekewa na mtu anaishi maka hawa wawili wamesamehewa na tawafu alwada kwa hivyo tawafu alwada si mashruu kamwe kwa mkazi wa pale maka maana yuaga hasafiri yuko pale pale sasa yuaga nini kila leo kila kitakuja maharama atakuja ataiona nyumba kwa huu haiagi yuko nayo pale pale maka yule anayetoka maka ndo anaitwa wadi anawaga anaaga ile nyumba kwa hivyo tawafu alwada ni khasun li ahli makkah si ile nyingine فايدة مشو يهي يعني حديثي وفيه وفيه أن المعتمر ليس له وداع ولا يجب عليه طواف الوداع على الصحيح من أقوال أهل العلم المعتمر أليكوين يكون عمره ليس له وداع si wajibu kwake yeye kutufu tawafu alwada akiwa usafiri aliyekwenda umra sio haji amesafiri amekwenda umra almu'tamir laysa lahu au la yajibu alayhi tawafu alwada si wajib tawafu alwada kwa mtu aliyekwenda umra tawafu alwada ni wajib kwa haji aliyekwenda kuhiji peke yake tawaful wadaa kuaga nyumba ni ya yule haji kwa sababu umra saa zote waweza kwenda ukitoka ukirudi safiri tena ukaja tena haji mpaka mwakani lidhalika tawaful wadaa akalazimishwa mwenye kuhiji peke yake ama almu'tamir umesafiri umekwenda umra si lazima la yajibu ala almu'tamiri tawaful wadaa si wajibu kwa mwenye umra kutufu tawafu alwada akimaliza umra za kutoka kanda zake tu lakini mwenyewe akapenda akajitolea mimi napenda nitufu tawafu alwada ndo nisafiri na yeye ni mu'tamir fahasan ni jambo zuri haukatazo wataka kuiaga nyumba lakini usiseme sharia imekuamrisha si lazima kwako wewe ni mu'tamir kwa sababu lakini wewe ni mu'tamir umeona hamu waipenda nyumba mwenyewe umeamua ah kabla kusafiri wacha niende hata kama si lazima nijitolee istihbab eh nijitolee nikatufu tawafu al nende zangu haukatazwi haukatazwi fahadha amrun hasan jayyid ni jambo zuri lakini ni wajibu kwako si wajibu wazi kwa hivyo mu'tamir hata akawacha tawafu al-wada hakuna chochote kwake lakini yule ambaye ni wajib ambaye ni haji akaiwacha tawaful wada hukumu yake nini حديث ابن عباس يسمى من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما yoyote mwenye kusahau matendo ya haji au ya umra akasahau tendo moja lolote la haji au umra au akaliacha kwa kusudi faliyuriq dama amwage damu fidia kwa hivyo ukitoka maka na wewe ni haji hukuaga nyumba hukutufu tawafu alwada ni wajib uchinje shat uchinje mbuzi pale maka lazima utoe fidia kwa sababu umewata wajib katika wajibat alhajj wazi na hii maalasa shadid yatokea kwa watu wengi yatokea kwa watu wengi mimi nawajua watu na niliwaongelesha akata wakaniambia fulani ametuambia yafaa ni masala khilafia akamtaja mtu ambaye kwamba hata kwenye elimu hayulikani kama kwenye mazingira kwamba alipitia kwenye elimu hajukani ati amewapa fatwa yafaa wamemaliza haji baada ya kumaliza haji wako makkah wakasema twendeni Jidda tukafanye sokoni tukanue vitu kwa sokoni alafu tawaful wada watarudi wakitoka Jidda wakija pale maka kufunga ndo hapo watafanya tawaful wada waende zao sasa unapotoka maka waenda Jidda watoka maka ama utoki maka watoka ulikuwa kwanza tufu tawaful wada alafu uende sokoni Jidda uende ukafanye shopping yako ukirudi maka ukitaka kutoka tena utufu tena tawaful wada kwa sababu watoka tena mara ya pili lakini akawadanganya hawa watu akawaambia masala khilafia sasa fanyeni bana chaneni shida shida sana kufunga funga watu kwenye haji sana wakatukuliwa maskini ya Mungu group wakapelekwa huko wakafanyishwa soko wakanunua kununua hiyo ndio hamu yao maana hilo wao ile umra imekuja tu bahati mbaya tu na ile haji imeingia imeingia kwa juu lakini malengo yake ni kwenda huko maskini kwa sababu wewe waambiwa usifanye kwa nini wafanya ina maana ile ibada yeye hata si hamu yako hamu yako kufika masokoni wakirudi tukawaambia basi rudini mfanye tena tawaful wadaa kwa sababu pale hamkufanya la tukirudi tukawaambia madai wa damu madaiwa nyote mliokwenda kule nyote mafamu chinje mbuzi hapa fidia kuacha tawafu alwada sema ah cheneni bwana haya basi sasa matoka fanyeni basi mara pili tawafu alwada na hii mara pili msidaiwe mbuzi mwingine wazi kwa hivyo yani watu wanahitaji tauia na taalimu ushindani haukusaidii hau, hau kitu kwenye amali kama hizi mtu amekuelekeza amekupa hujja ابن عباس حديث yake wazi man taraka nusukan au nasiyahu falyuriq dama tawafu alwada ni nusuk si nusuk ni nusuk kwa sababu mtume sema akhir ahdihim bilbait kwa nini hutakuchinja damu na hadithi imekwambia una damu juu yako asikiza mashekhi wake na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam haitaki sasa mtu kama huo hakujaliwa hakujaliwa hakuwafikiwa ushafanya kosa tinda damu urakibishe kosa lako washindana nini kwa hivyo jamaa iko haja sana kujua haya masail kujifundisha haya masail hususan kwa yule alonuia kwenda amal kama hajj ama umra hafai ende kule kiholela kaa shekhe soma uliza mwambie mtu akuandikie nifanye nini nifanye nini wahakadha jitahidi thumma baada dhalik ufuate bora tu muulize mtu ambaye kwamba ni mwaminifu kama hao kiwaambia oh si huu pia shekhe tumemuuliza <laughs> shekhe lakini hapa kuna hawa yake yeye mwenyewe wallahi yajua kwenye moyo wake kwamba yule si shekhe yajua lakini hapa kuna jambo ataka wazi mbona mambo yake ya, ya senti hande kubakhtisha abatishi kabisa ambaye hapana mpaka hii hii karatasi tuisaini mbele ya loya loya tena fulani aweko shahidi yake muhuri ah kwa sababu dunia mimi nikisaini kwangu nyumbani hatakubali mpaka twende mbele ya loya nini kuiwekea dhamana dunia yake lakini dini yoyote kimpa fatwa atachukua kwa sababu dini na dini jambo la pili kwake sio la kwanza waliaadhu billah kwa hivyo hizi ndo baadhi ya fawaid zilizoko kwenye hizi hadithi naktafi bihadha القدر تنقل تقوم hapa insha Allah taala kama kuna swala sawa